最詳盡嘅新馬資訊，帶你看盡世界馬壇，論盡馬圈天南地北，馬場 USB。 好啦，翻嚟第二節嘅馬場 USB 啦，咁就嗱，而家咧就呢一節咧，我哋咧就會同大家講下呢場即係戲肉中嘅戲肉啦，就係、海船門大賽啦。咁當然即係啊喺呢個時候咁啊，梗係要揾阿芝師兄入嚟啦。我哋揾阿 Garden Chief 入嚟同大家講，同大家 say hello 先。阿芝師兄你好，係各位晚安，阿尤大師兄你好，今季第一次同大家見面啊！係啊，咁就當然啦，呢啲咁嘅大日子咁，梗係一定要揾阿芝師兄嚟助陣啦。咁所以咧就 嗱，今次咧呢場海船門咧，嗱，其實除咗呢場海船門，陣間陣間咧都想阿芝師兄咧同大家咧誒、呃分析一下咧之前嗰場歌劇錦標你嘅點睇法？咁但係咧，我哋喺未講歌劇錦標之前咧，咁當然就聚焦聚焦講咗呢場誒、呃海船門先啦。咁啊喺未講呢場海船門之前咧，大家大家都知道啦，今年嘅海船門大賽咧。 咁就係搬咗喺上帝醫馬場啦。咁其實應該出年咧，好似出年都依然都係喺上帝醫馬場跑嘅喎，芝師兄。冇錯，因為未誒趕唔切交吉啊！係啦。咁所以咧就其實咧就即係想喺未講大家啲馬匹之前咧，咁我就準備咗一幅圖咧，就俾大家研究一下啦。咁係咩嚟咧？嗱，大家睇到啦。咁就係咧嗱，上邊嗰個咧就係今次賽事嘅馬場上帝醫馬場嗰個平面圖， 而下邊嗰個咧就係龍上馬場嘅平面圖啦。如果大家睇翻即係兩個兩個嘅跑法咧，其實都好相近嘅。雖然個兩個馬場就唔係唔係 exactly 一樣樣啦，咁但係咧嗰個嗰、個嗰、個都係咧喺喺個起點嗰度咧就上行走一條誒、呃大概一千米左緊嘅嘅嘅嘅嘅直路啦，對面直路啦，跟住就轉一個轉一個大好大嘅彎就入到嚟啦。咁但係上帝醫咧就 就唔同龍上，龍上就有條假直路噶嘛，係咪？咁所以如果龍上就有條假直路之後咧，就再再跑翻大概五五百零米嘅嘅嘅直路啦。咁但係咧呢、呢個上帝醫就唔係嘅，咁就入到去轉咗轉咗個大彎咧，去到最後咧就應該係大概誒有五百零米左緊嘅。咁啊，阿芝師兄，你覺得？即係你你都頭先頭先我哋未開麥之前咧，咁啊你都講過話，即係你你都想講啲關於呢兩個馬場嘅嘢俾大家知喎。 條今次跑二千四咧就係好耐之前，即係最原裝法國打比跑二千四就係咁樣啦，就係咁嘅途程。但係咧有三點大家要注意，因為上帝醫當然佢好靚啦，拍咗一個上帝醫古堡嘅，但係咧其實佢上去咧，佢而家呢條直路咧係世界上而家好少啊，為數不多噶啦，已經係同一條直路咧。誒、用兩個方向跑嘅，即係佢係佢佢起步嘅時候咧，會係喺條即係看台直路反方向 走翻入去嗰、個、誒主，即係嗰、個誒對面直路。係走上去嗰一千米嘅時候咧，今朝我見到啦，因為頭先睇咗嗰場誒、多哈之夢贏第一場咧，佢走上去嘅時候咧，今朝咧見到嗰個地面都唔係話，即係都係有啲甩得不平，我見到有啲馬都會係失平衡嘅。咁另外咧就係、走入去，因為而 家佢有一條喺中間啊，內圈有多條誒嗰條交叉地跑道嘅時候，有個彎咧，再切翻去對面直路嘅時候咧，中間有一個喺嗰個交接位嘅時候，如果啲馬唔係好熟嗰個地頭咧，會有時得堅入去嗰個彎位再走翻出嚟，咁嗰度碰撞就會多啦。嗯咁但係第 三點咧就係、喺對面，其實咧，其實佢走到去對面啊，古堡對出嘅時候咧，就係、如果大家有睇到前幾日啊幾人安娜巴士奇拍嗰條片咧，好值得大家去睇，就係、其實佢係全誒、全個堂全個場裏邊唯一一個陷阱就係、佢有一條沙地路嘅，係俾嗰啲觀眾咧喺古堡嗰邊過翻嚟入嚟中場直嘅，嗰度咧係冇草嘅。咁如果啲馬踩咗落去咧， 即係盡量要跨過嗰條沙路啦。如果搭中咧就隨時又係失平衡，咁跟住就係一路落斜，好急嘅落斜。其實俾大家一個誒、呃、對比就係、其實佢嗰個彎啊，頭先劉伯尤大先講個彎，其實 exactly 就係香港嘅養和苑灣，都好急下花㗎河谷嘅養和。喎，你睇下，你可以想象而知幾急，佢同埋一路落直，其實佢係嗰個嗰個段落係同香港由喺跑馬地由大石鼓落去過養 冇錯即係冇冇冇理你。今年啊，如果大家有睇啊，嗰場法國橡樹就係衝到後尾咧，唔夠撞嘅時候咪墮馬咯。嗯就係咁簡單，即係會係啊會比平日我哋喺龍上見到 嗰啲版本嘅海船門咧，喺入到直路嗰啲衝撞波咧就更加多嘅，咁大家真係要留意啊，係啊，因為今次都出馬都唔少啦，咁同埋即係唔。少㗎。係啊，又又又又又又又嗰個場地又唔同咗，咁所以其實阿芝師兄你都講得好啱啊，即係個都要好睇嗰啲馬，即係嗰啲轉彎嗰啲靈唔靈活啊，都係一個都係一個關鍵啦。咁我哋或者跟住去下一張相咧，咁就同大家公家交代一下啦，就係即係編十六匹馬參賽啦，咁。 咁就分別啦，就係一號馬嘅誒新貴啦，二號嘅容後再決啦，三號馬就係覓旺啦，四號咧就係高地之母，五號馬就係呢、個誒、呃以身泛濫，六號咧就係、幻想大亨啦，就係、呢匹誒、呃、幾年前嘅法國打比盟主啦，跟住七號馬。銀色海浪就係呢匹就係福伊錦標嘅盟主啦，跟住八號呢，就係佐治勳章就由戴圖里騎嘅就八號啦，九號馬就係呢一個 石湖傳說，十號馬呢就驗跡可尋咧，呢只又配阿莫亞嘅，咁十一號呢，就下新村啦，就配斯慕靈啦，十二號。十二號嘅旺德快利呢，咁就係、誒、旺德快利就係配呢、個呢、個咩？巴道啊巴道啊，咁啊十三號咧就係呢一個嘅攻心如焚啊，十四號咧就係、誒、日本代表啦，豐收節啦就由李慕華策騎啦，咁就十五號咧 就係呢一個禮禮儀周周啊。一大冷門嚟嘅，咁啊十六號咧就係呢匹紅寶紅寶誒錦標嘅盟主左手啦，咁就由幾人安騎嘅。咁啊頭先嗰條過場片可以翻嚟先。咁頭先咧俾大家睇嗰條過場片咧，咁點解咧？因為咧即係今年就係日本就有一匹豐豐收節。就誒、呃去去跑啦，咁就即係當地其實咧，而家芝師兄你都有留意嗰邊咧，其實即係除咗日本之外咧， 咁啊法國嗰方面咧都鋪天蓋地咁樣去推，即係宣傳呢只馬噶啦，咁亦都亦都係咧，即係啱啱嗰條過場片，其實咧就同大家咧做一個短短嘅，即係一個好簡單嘅回顧，就係、話以往以往啊，有啲乜嘢日本馬誒係、參 參加呢個海船門而攞到啲咩成績？咁當然當然誒、呃第一匹上名嘅就當然係神鷹啦，咁跟住就係啲中山慶典啊，後期啲嘅誒誒黃金巨匠啊，咁即即係嗰啲都係都係上名啊馬匹啦，咁啊即係今次啦就一匹。獨獨出一隻啦，豐收節啦。嗱，咁上個禮拜我哋個過場，上個禮拜我都播過一條片啦。咁啊，即係十年前啦。嗱，豐收節就豐收節就二零一六，咁十年前咧。 咁就係呢個大震撼咧，就係、同主啦，金子真人啦，咁就真係亦都係呢只呢個豐收節嘅父系啦。咁就去跑呢個海船門，咁就當年就輸咗，跑個第三翻嚟，就係、最後咧就因為藥檢驗到有呢個違禁藥物啊，馬匹裏邊， 咁就俾人去後就俾人取消咗資格嘅。咁啊之後咧，跟住翻到嚟日本咧，就作一口氣就贏完日本杯，跟住就呢個有馬紀念咧就光明就就叫退役噶啦。咁啊贏咗七場一級賽。咁今次啦，豐收節啦，即係肩負起呢個日本重任啦，亦都係金子真人第二次、第二度再派馬去啦。咁啊，嗰邊咧日誒法國嗰邊咧都有都有啲即係啲報章咧都都都有呢只對呢只豐收節咧都有好廣泛報導。過嚟我或者去下一張相。 係啦，嗱，咁呢個咧就係今日咧，呢張相就係今日嘅喺法國嘅一個一份報紙咧，咁就一係我一係我法國嗰邊啲啲啲探子啊，唔係啦啦啊，咁就 send 翻呢張相翻嚟俾我睇嘅，咁就即係佢哋都講到即係即係睇到呢只豐收節都都係。 話有啲人講啦，就話係即係嗰個水水質素啊，仲比呢個黃金巨象仲要高啲添。咁啊，即係肩負起呢個希，即係日本嘅希望啦。亦都係話，即係今年即係都叫做叫做對佢哋以為對手唔係咁多啦。咁當然我諗芝師兄同我都有都都唔係好同意話話即係今次嘅對手唔係咁強啦嚇。 咁所以就即係係啦，咁所以就呢度咧就都俾大家睇翻啦，啲即係當地嗰啲報章係點報導啦。咁啊，跟住啦，我哋不如咧就同大家咧，阿芝師，不如我哋帶大家咧就睇翻一啲之前嘅一啲晉級賽事，咁啊睇下佢點，睇下啲嗰啲參賽馬嘅情況啦。 我哋先一路去片啊，好好嘛？ 好啦，首先咧就呢場咧就係尼爾錦標啦，就睇下睇就其實咧就得隻豐收節跑嘅啫，咁因為其他嗰啲多哈之門就啱啱贏咗啦，咁啊而家睇到最後呢度五百零米左近咧，咁前面誒嗰匹中騎士就一路帶頭嘅，咁啊嗰隻多哈之夢咧就呢度咧推兩步就突圍就透出咗少少，咁但係豐收節喺後邊咧就好整日咧，慢慢慢慢咁樣蠶食就撳上嚟，但係都唔係話好唔係話好兇狠嘅咋，係最後呢百零米阿、李無華省咗一邊，咁就啱啱過咗就贏嗰個姿態 咧就真係好點到即止，咁啊即係狀態就可能係唔係唔係咁十足啦，咁最後就豐收節就贏咗呢場尼爾錦標啦。好啦，跟住咧就到另一場嘅預賽啦，就係、呢個福伊錦標啦。咁啊，睇要睇就睇兩隻馬啦，就分別就係嗰隻以身泛濫啊，同埋呢個銀色海浪啊。咁啊，而家放頭嗰只咧就係、嗰匹伊東城啊，喺前面放下放下，咁銀色海浪就撳住喺個後邊嘅。咁啊，嗰只誒誒呢個嘅見誒以身泛濫咧，誒、sorry 唔係。 唔係唔係，係得隻係得隻誒銀色海浪，真係唔好意思啊！咁咧銀色海浪咧呢度咧就已經過咗隻伊東城咧，咁就贏咗贏咗呢場嘅福伊錦標，又係姿態好輕鬆嘅。唔好意思啊，因為冇一隻係冇嗰隻嘅以身泛濫啫。好啦，跟住第三場啦，就係、去翻九月四號嘅呢場紅寶錦標啦。咁就要睇下睇嗰隻左手啊，呢隻紅咁咧而家咧就係着住蘇林美亞白帽嗰白帽藍白袖嗰匹咧就係隻左手啦。咁喺呢度咧，其實隻無盡時就喺前面就都。 即係放下都透出咗少少啦，咁但係呢幾步咧，幾人安省隻左手咧就已經係逼近一路逼住拍住隻無盡時，咁中間隻萬金栽花咧就都係唔係好夠位衝啦，咁最後呢度咧就啱啱緊緊就過咗隻無盡時就贏咗場紅寶錦標，咁就誒、呃、無誒、呃、無盡時第二，萬金栽花第三嘅。 好啦，跟住落嚟呢場呢，就係、水準好高嘅愛爾蘭冠軍錦標，都有好多隻馬快粉跑啦。嗱，咁就前面有啲高地之母啊，誒、新貴啊，幻想大亨啊，嗰啲豔跡可尋啊。嗱，呢度呢，你睇到最後剩翻三百零米左緊呢，呢只。 好戰王啊！嗰只法國打比盟主就已經其實同隻豔跡可尋就叮當碼頭拍住㗎啦。咁第三咧，其實同隻第四隻、第三、第四嘅高地之母啊，同埋呢個新貴咧都係捱打翻嚟。咁最後咧就呢隻勇戰王就贏咗啦。咁啊豔跡可尋排跑第二啦。咁跟住就係新貴又第三。咁啊下新村就呢場係比較跑得後啲㗎啦。 好啦，跟住再落嚟啦，就去到呢個八月中嘅嘅時候，有呢場嘅朱德望國際大賽啦，係啦，咁就要睇啊睇，當然係睇一隻大熱門啦，嗰啲容後再決啦。嗱，而家咧就同隻高地之母咧亦一齊就 透咗出嚟噶啦。咁後邊咧就即係幻想大亨就已經跑得比較後啲噶啦呢一度。咁但係後尾其實佢咪呢個幾步都追得都追得幾都唔錯嘅。咁呢度剩翻三百零米左緊咧，即係其實隻容後再決就已經係透出咗噶啦。咁呢其實呢場馬佢係縮程跑二千咧，咁其實都有啲速速地嘅之下咧，咁都變到跑得都你見到最後末段都有啲左片右片狀態都唔係好足，但係咧憑呢個班底咧就壓過咗嗰啲容後再決啊，誒、誒，再再嗰啲高高地之母啊， 誒、另外就係牛頓爵士啊嗰啲咧就就跑到個贏到呢場賽事啦，都贏得好清，贏得好清脆利落嘅。咁最後啦，同大家睇翻咧就係、嗰場嘅英皇錦標啦，就喺、呢個雅誒、雅士谷馬場啊。係啦，咁就其實呢場又係好少馬場合，咁啊呢場咧，你就睇到呢隻高地之母咧，就真係變身啦，就喺前面放啊，一路放得都越放越有啦。咁啊嗰隻誒 願望之翼咧，諗住呢度咧貪貪佢有三歲有榜樣咧，就拍住嘅，但係咧其實跟嚟跟去都跟唔到呢場馬，其實咧充分睇到啊莫亞咧。即係嗰個機智啦，同埋呢場呢只馬即即係亦都係有進步喎。咁啊呢度咧其實已經透出咗啦，高地之母贏得都好清脆啦。咁願望之翼追嚟追去都追唔到啦。咁後邊後上冚咗嗰只咧就係阿士頭婆嗰匹行政小區啊，咁最後跑咗個第三翻嚟嘅。 好啦，咁交代咗呢幾場嘅嘅 lead up 賽事啦。咁啊，朱師兄啊，嗱你你不如講講啦，你自己你自己點睇呢場海泉門啊？誒、其實今次嚟講，誒、當然啦，每年都係即係最最矚目嘅一場，即係可以話係歐洲嚟講冠軍之戰嚟嘅。咁但係今年嚟講，嗰馬就兩批咯，有即係其實實力馬咧係係幾隻嘅啫。係跟住其餘嗰啲咧，你話真係 因為嚟到呢度，你一定係講級數咧，咁就始終譬如好似銀色海浪呢啲啊，或者即係再後啲嗰只咩叫 Talismanic 嗰啲，就真係差一截㗎啦。嗯啊咁啊，甚至乎咩王呢啲，我唔知道佢點解有有資格嚟跑呢場添。即係所以其實嚟講，同埋咧，今次誒、去到最尾，真係誒、 尤其是一抽埋個檔之後，嗰只容後再叫抽呢個七檔咧， 即係好難。唔係二誒係啦，七檔冇錯，七檔係七檔。點解日我哋我講話個七檔好緊要咧？嗱，因為頭先如果大家我哋有聽到我哋講過誒、呃、跑道個形勢嘅時候咧，呢、個上帝呢嘅馬場其實同英國葉森咧係好接近，不過大家嘅方向咧係調轉咗。係啊，因為佢咧係一開始係轉左上山，跟住一路就轉右嘅。嗯其實 因為你要轉左而再轉右，兩邊即係蝕個位來回嘅時候咧，呢啲咁嘅跑道咧就係、喺中檔起路係即係來回蝕個位係最少。如果大家明白呢、個呢、個呢、個道理嘅話，佢啱啱今次十六隻馬佢啱跑排排到七檔。我喺事務所嗰即係求神拜佛啊！嗰陣時抽籤都未必求到隻求求到個咁靚檔。係啊咁再加上佢今年嚟講，呢啲馬 嚟到呢度，我我今而家喺外國嘅即係圈圈子裏邊，好多人講歐洲一隻容後再決，誒、美國今日稍後會出兩隻，一隻叫做閃亮加州，大家而家知啦，仲有一隻富林特郡，大家更加知啦。嗯呢三隻馬而家已經係有少少個格咧，有啲似當年美國嗰只機靈駿馬 Curlin 咁樣。係佢而家贏到係只馬係冇停嘅出到嚟，你睇到只馬佢出嚟個眼神，佢去贏 贏馬先至係佢本身，即係好似贏馬機器咁樣。佢本身只馬覺得佢自己有個勝，佢去佢贏先至係佢本身最舒服嘅時候。即係佢已經係佢已經個心態係咁樣咧。你即係淨係計只馬個心態呢樣嘢咧，我相信呢度十五隻對手咧，冇一隻夠佢咁犀利。即係佢覺得贏馬先至係正常。你可以諗到呢啲馬係即係幾即係已經贏到係會令到人哋驚。即係我就我上一次， 係你繼續繼繼繼續啊，唔好意思，你繼續啊，你繼續啊。因為呢呢呢啲馬上一次，譬如好似佢上次喺跑喺朱德望，佢喺約克佢二千，其實唔係佢手本嚟嘅喎，佢只馬理本好過二千嘅喎。間操逼落嚟都贏到你嘅話，你即係可以見到而家呢只馬佢佢贏馬先 high 嘅，佢輸馬反而呢啲千祈唔會輸，一輸就冇嘅。咁係啊，啊，上年佢即係因為人事嘅關係咧，否則嘅話冇可能 即係已經贏馬，可能可可以威脅到金牛角都未定。今年嚟講，應該係佢佢會加冕時刻嚟㗎啦。係啊，因為其實如果大家如果仲記得舊年就係因為佢因為臨臨時就臨陣就拉倉啊嘛，你而家去咗而家呢個惠利安惠利安嗰度啊嘛，咁咁但係我就我自己就俾即係欣好欣賞佢跑嗰場朱德網啊，即係縮縮程，明知佢呢只係正宗二千四馬嚟㗎啦，但係咧佢縮程跑。 即係都可以嗰、個級數卡士係壓過晒，因為其實其實嗰場朱德望即係都有啲都幾鋭嘅馬喺度跑噶嘛，即係嗰啲誒夢寐遊艇啊，嗱高地之母嗰陣時都係都係都係當鋭啱啱新勝呢個 King George 出嚟噶嘛，咁跟住仲有啲。 係仲有啲鷹爪刀啊，嗰啲願望之翼啊，咁啲其實都好強嗰場馬。但係睇到佢咧，雖然咧就你睇到佢，雖然佢係臨尾都有少少片片地，咁可能係因為即係叫做即係 skip 咗，佢 skip 咗嗰場 King George 冇跑到，咁可能狀態爭少少。咁但係真係個班底係好夠。咁另外一匹，另一匹我想問下你啦，另一匹我想問下你啊，芝師兄就係咧嗱，之前咧跑完嗰場愛爾蘭冠軍錦標咧，都一度咧就就話佢只馬有啲瘀傷啦，咁就係嗰匹下身村啊，呢匹英愛打比盟主啊。 咁而家嗰邊嘅情況，而家呢只馬嘅情況係點樣喺嗰邊？咁啊，即係依邊咧就講話只馬咧就佢個復原能力就好犀利嘅，因為其實咧佢去跑呢、個誒、呃、贏呢個英國打比之後啊，葉森打比之後啊，佢其實都係俾人踢傷過嘅，咁係但係咧佢係好快可以誒。誒、復原到之後咧，就去贏翻嗰場愛爾蘭打比。今次亦都一樣，但係其實咧， 我覺得只馬其實誒、好好兩邊英美啊、歐美兩邊今年嗰只打比冠軍，其實嗰個格都好差唔多，就係佢喺即係等於美國嗰只力軍勝一樣，一過咗即係夏天春夏天嗰個高潮之後咧，只馬已經開始退，我覺得。嗯同埋再一點就係呢只馬根本上係乾快地白痴嚟嘅。係即係一定係要臨地先先得嘅啫。 嗰次喺葉森打俾我哋，即係喺喺事務所喺 USB 捉到咧，係都係因為捉到佢臨地，即係趁地林。咁嚇趁地臨。咁啊喺愛爾蘭亦都係啦，喺卻拉。咁另外咧就 真係翻到嚟喺誒誒，好似大家上次睇佢睇李柏成嘅時候，你睇佢一見光快俾去到半路，佢已經好似踩浮沙咁樣。所以呢場馬即係我就覺得 而家佢係近，好似話近十年嚟個個分頭最好嘅一匹英愛打比盟主，我覺得而家個分頭都係超超賣添。再加上而家我再同即係呢一刻即刻報俾大家聽㗎啦。呢手馬亞交漢麻麻地啊！嗯，另外嗰隻實穩金咧，原本大家話報呢場咧，嗱啱啱我喺熒光幕同大家見到，因為啱啱我我哋而家做緊節目咧， 另外嗰邊首天嘅賽事已經跑到如火如荼咧，嗰場多拉爾錦標跑完咧，四甲不入，嗯，咁啊，所以蘇銘倫啊、亞交漢啊呢手馬近，即係大賽期，大家聽慣芝師講就一定係話要手風順啊，贏得開啊，咁咁我覺得差少少咯。即係阿加漢，我諗都阿加漢喺海船門以前都幾威嘅，即係即係我記得有一有一年嘅海船門賽日咧， 差唔多嗰幾場，阿阿加漢都立咗幾場嘅，贏咗幾場嘛，即係嗰陣時就冇錯嗰陣時就犀利啦，但係而家就即係差咗少少啦。咁嗱，除咗講隻下新村啦，咁啊另外啦，嗱我陣間先至陣間咧先至講隻豐收節，咁啊另外啦，另外一匹啦，嗱誒、即係呢匹呢匹。成日都跑第二嘅驗跡可尋咧，即係呢只馬咧，嗱今次就惡百人三隻咧就莫亞就揀咗騎呢只，咁就 佐治勳章咧，嗱佐治勳章而家香港賠率咧就好冷嘅，三百幾倍，大圖利啊三百幾倍。咁就大圖又騎咗呢只啦，咁就亦都係即係誒都好耐，大圖你都好耐，都都有一排未騎過即係阿我百人嗰啲馬啦。咁另外啦，就仲有一匹嘅誒誒高地之母咧，高地之母啊就換咗阿許國能騎喎嗱。咁你點睇呢三匹？你點睇呢三匹我百人嘅馬咧？ 再決，我哋節目之前我都講，我留翻俾阿阿尤達先揀。呢只呢場我就唔揀佢，因為佢咧呢只馬咧三番四次，誒、好少而家中外馬圈嗰嘢最好嘅二奶嘅，你講驗跡可尋係嘛最傑？出嘅二你奶。係講驗跡可尋啊？啊對驗跡可尋啊！係啊，即係最傑出嘅，the greatest prize 嚟嘅，即係而家即係冇未試過，係係嗰次喺堅尼咁啱線得咁巧，就亦都係 趁地臨就啄咗誒金號過一口嘅啫。嗯咁、其餘全部都二二三三嘅，你見到呢只馬，我覺得佢馬性係差啲。即係呢啲馬三番四次，如果佢都跑唔出咧，睇到一樣嘢，呢只馬馬性佢唔係好唔係好中意擺頭嚇、啊即係唔唔係好中意。同埋嗰場大家唔好唔記得咧，驗跡可尋，佢去贏金號國嗰場，金號國係冇食藥， 驗跡可尋有食藥嘅。嗱，呢樣嘢大家睇住啊！嗯，嗰場佢係有食有食 Lasix 嘅。係所以但如果你將嗰場都剔走埋嘅時候，佢咪即係未贏過？即係依依個要大家要留意。咁啊，兩隻嚟講，我覺得講手風啊，誒、我會反而中意隻佐治勳章，最冷嗰隻我就貼嗰隻，因為點解咧？近來咧，頭先阿尤大先講得好好一樣嘢，大圖你好少拍 古摩亞嘅馬，但係近來咧，每每都係佢，因為古摩亞馬多咧，成日去到做我哋做排位嘅時候，就最慘就係佢要等到佢最尾咧，差差唔多 最後時候先知道佢邊隻搭邊隻嘅嗰啲排位。不過據我所知，據我所知咧，芝斯人佢都係好後期大圖你先至攞到呢匹呢匹坐騎嘅喎冇錯啦係啊，好後期冇錯。啦，而家惡百惡百人嘅惡百人嘅嘅嘅嘅策略就係佢去到最尾排嘅時候排到如如正正咧，第三第四隻就俾大頭理想，啊大次次就係佢嗰隻係跑得最好嘅。如果大家留意翻上一次啊， 誒嗰隻驗跡可從喺前面同隻好似話鬥到七彩啊，嗯佢嗰隻國本國啊，佢係最後執三攤四攤，佢喺後邊衝上第三嘅。啱啱嗰場啫嘛，就係驗跡嗰場跑嗰場 Irish Champion 啫嘛。係即係有陣時會有啲咁，同埋咧，我而家見到啊，呢只馬臨去到陣前咧，嗱今次佢唔係掛古摩亞彩衣喎，今次呢只咧佢掛咗嗰嗰件咧係阿阿 澳澳澳洲，但如果大家識阿尤大先可能會好熟悉。 Lord Williams 啊羅特威廉神啊，係啊，係啦，羅特威廉神嗰件啊，呢場咧我覺得佢個博弈嘅意思，同埋仲有一樣嘢就係點解咧？如果咁嘅時候，呢只馬佢係今年嘅金杯冠軍咧，講咗成六五六個月咧，係諗住落去考墨爾本杯嘅。但係上次佢輸咗嗰場 愛爾蘭勝利之後咧，縮翻條筋翻嚟，寧願就呢一場。 我覺得佢今次嚟講，佢嗰個搏殺味咧係三隻馬裏邊最重嘅。我覺得佢係會搏嘅呢只。佢有機會即係高地之如佢有機會即係佢依家有即係如果咁講，佢應該都唔會去澳洲噶啦。睇睇跑完呢場都算梗數噶啦，係唔一定唔會啦，因為唔會啦，因為如果要落澳洲嘅話，如果講檢疫咧，而家已經落晒去。係啊，要走要要已經係去咗噶啦，已經去咗嗰度噶啦，應該。係啊 反而個搏殺味係最強。咁但翻而家我哋講翻嗰隻高地之母啊，好少調翻轉頭，香港瓶嘅冠軍去贏英皇錦標喎，哇！香港今而家香港瓶嗰場馬好似值錢好多啊，講下笑。係啊係咁就但係今年嚟講，我覺得呢只高地之母佢一樣嘢俾到我睇，佢係好平均，即係佢佢比佢比佢三歲四歲或者即係佢舊年喺誒舊年三歲由贏誒、 呃秘書處去到贏香港瓶，佢一路佢今年呢只馬誒、呃定咗好穩定，即係佢佢某程度上係同誒另外嗰隻誒叫做左手啊，我哋一陣都會講嗰隻左手，即係佢永遠都喺附近嘅。嗯趁你哋其餘嗰啲誒重心一有閃失嘅時候，佢上嚟就就就嚼你。其實今年佢贏嗰場英皇都係咁樣，佢去對住 容後再決。一而再，再而三，佢唔夠你最後容後再決跑，佢無話可説係咪？但係佢都有個位置翻嚟。今年呢只馬，我覺得佢係佢係穩定咯。係咁啊，但係好難講話佢，因為佢如果大家記得我最個印象最深，佢喺香港啊，佢贏誒、呃香港名之前佢喺沙地操嗰課啊，即係內圈喺喺沙田操嗰課。佢呢只馬有戰略性步速嘅時候咧，我驚佢 真係會去到最尾係會會同同兩隻扣女開路咧，咁就用走咗佢咯。咁誒、呃但係如果講，我覺得。反而三隻嚟排過翻嚟排隻排隻驗績可尋係最尾，哦而隻誒、呃左字分章，我捉佢頭先嗰兩路嘢，再加上最尾嗰隻係個隻馬，如果係身形啊，嗯我哋一開始講呢隻馬身形好大，落到去尾，如果跑到去，因為今日見到我見到， 因為頭先睇埋嗰場多拉爾錦標，好多場今日個戰情都係入到直路，因為一路要上斜嘅時候咧，即係隻馬陷於苦戰咧，身形係好緊要咧。即係呢只佐治勳章咧有力一戰嘅。如果係嗰啲咁嘅情況之下，係。嗱咁啊，三隻啦，我我估計我都我同你嘅諗法都差唔多啦。我估計隻高地之母可能係三隻裡面佢做 pacemaker 嘅，我估計。即係但係都都都，即係因為佢係唯一，你睇到佢幾次， 尤其是跑 King George 嗰場，佢可以喺前面放咧，咁啊，即係即係睇下佢放到邊度啦。分分鐘如果冇馬同佢燒，佢可能放下放下，自己都踩入嚟都唔出奇，因為而家都好冷。嗱咁啊。係另外一筆啦，另外一筆都想想問下，另外一筆都想問下你，因為你你都係有比嘅，就係嗰筆誒左手啊，嗰隻紅寶錦標嘅嘅盟主啦。嗱，因為咁啊，嗱你嗱，我覺得呢只馬咧，呢只馬其實都係我自己睇咧，就係邊線邊線分子咯。 咁但係即係我點解我揀我揀佢唔落手咧？就係、即係我我覺得紅寶嗰場 form line 咧就唔係啊咁唔係啊咁強啊。咁但係只馬係不斷咁進步啫，同埋佢三歲三歲馬女，即係嗰個都有都嗰、個讓磅都讓得幾大下，咁啊，即係唯一係可取之處。咁但係你你嘅睇法又點咧？我又反而對呢只馬，我反而幾睇重佢，就係話個磅利係嘛，佢嗰、個個升幅個問題。 呢兩樣嘢係令我，因為如因為佢呢一度淨呢兩樣嘢，我覺得佢可以過到呢場馬裏邊起碼半場以上。即係呢兩個係好大優勢，同埋上一場咧，誒、我同意，可能佢贏嘅馬唔係咁強啊，贏係，但係同一時候，幾人安上一場唔係用得好盡嘅，唔係啊係用得好盡嘅，三班四次，咁同埋咧，我覺得今年嚟講啊，法國 即係如果講三歲喺歐洲嚟講啦，法國馬會好過英國馬，法國馬女分分鐘會好過誒誒呢個法國嘅馬仔嘅。嗯咁佢而家今年左手喺佢上半場上半年咧上半季咧，佢就係嗰隻宿敵啦，隻死敵就係嗰隻誒 La Questionnaire，我哋即係喺事務所熱開嗰隻豆瓣田園啦。咁就如果佢冇傷條腰嘅話咧， 我都相信嗰隻豆瓣田園入到嚟，即係佢一早已經話想跑跑海嘯梅噶啦嘛。如果真係入到嚟嘅話咧，可能可能個 嗰個分頭咧，嗰、個賠率會追住只融合賽佢都未定。嗯咁佢嗰扎馬今年嚟講三，即係佢贏呢一扎三歲馬女咧，誒、之後好多隻嗰個表現都好好，同埋另外一隻我哋一就稍後誒、 拉過少少嗰只叫誒刺美容係咪？而家香港譯做即係歌劇咁嘅，又係同一扎嚟嘅。佢呢一扎咧而家佢刺美容啊喺啊啊嗰場誒法國象士之後，好幾隻出到嚟個表現都好好。咁呢只誒左手亦都係，唯一我反而咧，我唔怕佢話嗰個水準嘅人物性，但我反而怕咧佢身形。佢就始終馬女咧個身形係，即係你見到佢出到嚟都唔係話 高頭大馬咧。佢上次喺誒佢喺直路都喺上睇呢個直路過嘅時候，我同意一點，佢唔係過得好清脆。即係如果你十六隻，上次都係幾隻馬幾隻馬咁誒小，即係小馬三四隻長馬。但如果你今次佢佢佢十六隻馬，佢仲要排十五檔啦。咁佢喺後邊一路上嚟嘅時候，佢中間穿穿插插咧，要睇啲人嗰個功夫。因為呢只馬唔撞得多嘅， 嗯一撞多兩下就就冇。因為佢有一樣嘢，如果你大家攞翻，其實可以睇翻喺喺網上大家睇翻，佢去贏紅寶。同佢去再去追喺誒呢個誒、呃、法國象士追隻代板埋入去，嗰兩場佢都係一路喺外外碟，一路望空咁走咧，就越走越順。今次要睇下佢好好可能即係睇下幾人安十五檔，佢係想蝕位啊， 定係想即係喺中間穿啊？即係睇下睇下佢點樣衡量啊！依依依，但係呢只馬，我覺得佢喺全場馬裏邊。佢嗰個進步嘅幅度，嗰、個進步空間係會係最大嘅一隻。嗯，係嗱，咁啊好啦，都差唔多時間都差唔多，咁啊留我哋而家不如留翻留，而家就講埋呢只豐收節啦。嗱，講講下呢個日本日本代表啦。咁啊 呢匹日本打比盟主嗱，其實睇翻佢喺誒誒呢個尼爾錦標咧。即係我我我就覺得嗰場馬咧，其實喺我之前嘅節目我都講過咧，即係呢只馬當時其實個狀態都係都係都係啱啱起咗起叫起得得個七成狀態左左左緊嘅啫。咁你見到佢嗰場尼爾錦標，佢佢誒誒末段咧都 推得都幾幾辛，我就覺得佢推得幾辛苦下啦。跟住最後駛一邊，咁就啱啱就夠緊緊夠過，就即係叫做點到即止啦。咁我我就我就擔心一樣嘢就係咧，佢誒誒即係跑完嗰場之後究竟點咧？嗱，其實咧我有一條有一條神，跟住我哋想去去下一條片咧，就係咧就係呢只馬最後試跑嘅情況啦。嗱，而家喺前面咧，係而家喺前面就誒、呃 吹緊嗰 part 咧就係只豐收節啦。而家最後咧呢度拍拍住，其實都推都唔係話好好俾壓力佢，但係你只馬都好輕鬆咁喺前面走啦。咁呢個十幾秒啱啱即係最其實嗰個最後試跑嚟嘅。咁你睇到佢咧，只馬咧係明顯咧就比佢喺尼爾錦標嗰陣時咧係個狀態係提升咗好多，亦都即係 跑完翻嚟，即係其操完嗰課翻嚟之後咧，咁李慕華都都即係喺佢哋嗰邊啲人訪問佢，咁佢都覺得即係只馬都即係 O K 誒誒個狀態係係係可以，即係已經係再去到一個即係應該係去到最高最高嘅水準。咁啊，即即係我講翻啦，即係頭先我都講過啦，即係我我就用翻講翻當時即係嗱誒策。 呃，要講翻當即係我同阿李無華喺嗰個電話訪問裡面講過啲咩？因為因為嗰因為嗰條因為因為咧同佢做完之後，發覺自己原來冇錄到喎，冇錄到啊！咁所以咧而家要講翻啦。咁就即係當時我就我問咗佢幾個問題。第一咧就佢問佢排十四檔，佢覺得佢覺得點樣啦？咁嗱誒，佢話十四檔係比較難跑啲嘅，即係即係因為因為因為佢早段咧都要諗下會唔會擺前啲走。 但係如果佢喺後邊上嘅話咧，就分分鐘就學你講啦，啊，知星你講啦，就驚佢真係誒誒誒誒唔夠靈活咁轉彎。咁但係咧，佢話馬狀態就馬狀態就誒、呃、無無疑問啦，咁就一定係比尼爾，佢係覺得比尼爾嗰陣時再好啦。咁嗰場馬同埋同埋只馬，佢最後試跑嗰課咧，佢都睇到隻馬真係都好好識得去留力啊！咁啊問咗佢呢個問題啦，十四檔啦。咁跟住第二樣嘢我就問佢啦，即係誒。 呃誒、呃，即係佢自己覺得邊幾匹係心腹大玩啦，咁當然佢一定係講就係容後再決噶啦，呢啲冇應該都冇乜懸念噶啦。咁咁但係咧，佢就佢都誒誒、呃呃，除咗呢匹之外咧，咁佢都有同我講過幾隻嘅，咁啊分別就係嗰隻新嗰匹新貴啊，新貴。 就同埋隻驗跡可尋，咁咁就佢就覺得呢兩隻馬都都係嚟得都幾好，尤其是嗰匹嘅新貴啊，即係跑完嗰場愛爾蘭冠軍錦標之後咧，其實都都都走得都唔錯嘅，即係個狀態都嚟得都幾好嘅。咁舊年嘅時候呢只呢只誒新貴就跑第三啦，凱旋門咁就即係誒僅僅輸俾只誒富林特郡啦。咁其實呢一隻呢一隻馬。 誒誒、呃今年即其實都佢覺佢俾我話俾我聽，就係佢覺得只馬係係比三歲嘅時候更加好嘅，所以呢只馬佢話都要值得留意。咁啊，另外跟住我就問多佢一個問題啦，就係話誒佢自己佢自己誒誒、呃呃、對對自己隻豐收節即係有冇有冇信心啦？因為其實佢我都講過啦，即係佢都即係佢都知佢自己都知道，即係為咗為咗為咗備戰呢一隻呢一匹豐收節咧，其實佢都。 即係放棄咗好多喺日本嘅機會啦，咁同埋就係基本上佢而家咧都喺日本都揸唔到冠軍騎師噶啦，因為距離護旗龜太都落流落流得好遠啊！ 咁佢都希望即係今次咧佢能夠誒誒誒騎好隻豐收節，因為佢自己本身佢都未贏過凱旋門噶嘛，因為佢佢自己都都都都有都信心都幾都幾大下，咁但係真係我就同佢講話，你真係要過隻容後再決都唔係咁容易，咁跟住佢就笑咗一笑咁樣啦。咁所以大致上佢講嘅嘢就係咁樣。咁但係我自己就睇咧呢忽豐收節咧，佢係的確咧，佢係佢係可以誒誒誒係 俾我個觀感係真係比之前再進一步。但係我係懷疑一樣嘢咧，就係咧，即係咧呢匹馬究竟佢係即係唔好講話誒誒去話好似阿啦啦講話誒誒比呢個大明大放更加好，但係即係我我自己就覺得呢匹馬。就算你話同呢個黃金巨象咧，都都仲係有一段距離咯。咁黃金巨象嗰陣時嗰年嘅凱旋門對啲對手係何等何等強橫先得㗎？ 佢都尚且都贏唔到。咁所以今次即係豐收節，仲有一樣嘢，仲有一樣嘢咧，即係我要直我都係唔止一次咁同大家講啦。呢匹馬喺兩歲嘅時候咧，係流過鼻血嘅。係流過鼻血嘅，咁其實好多人咧都即係咧，我我睇過而家香港嗰啲報紙啦，或啲報道咧，係冇人指出呢一樣嘢嘅，OK，冇錯啊！係冇人指出呢一樣嘢嘅，即係當然可能 冇問題，跑跑嗰人照跑冇事，但係如果真係，但係你當一隻馬係流過鼻血嘅話咧，你個操練嘅程序咧係同冇流過鼻血操咧係好唔同嘅。咁所以咧，所以咧，我係好擔心咧，呢、個流鼻血咧，呢樣呢個呢、個隱患咧，係會成為佢一個最同意一個阻礙啊！咁所以我覺得就係話，雖則佢係有嗱，而家佢雖則佢係有幾磅樣啦，有八磅樣啦，但係但係我覺得 容後再決係絕對讓得起嗰八磅，而而而加上佢有呢個流鼻血嘅隱憂咧，即係你分分鐘你一定一定啦，你跑到呢一場一定係谷谷谷到盡嚟跑㗎啦。高到盡㗎係啦，谷谷到盡嚟，即係打甩地咁樣跑。咁你唔知道，即係如果佢如果中間有啲咩阻滯嘅時候，有啲支支助助，令到佢流鼻突然間流鼻血嘅話咧，咁你就咁就真係好大件事。咁所以咧，我就唔係即係我就坦白講就誒、呃、覺得佢係有得爭， 但係就。唔可以話佢係可以贏到凱旋門咯，即係我覺得佢喺呢一場裏面真係冇冠，即係冇乜冠軍相。即係當然我希望我錯啦嚇，即係我都希望日本馬可以贏到。咁但係但係即係客觀啲講咧，因為佢有呢一樣嘢咧，我我我始終都係有一個戒心嘅。咁所以嗱，之先啦，咁啊講到呢度啦，嗱，不如你話俾大家聽你嘅心水係乜嘢啦？我就同時我就攞塊白板出嚟啦呢。場咧係等阿尤達先動咗個牌係啦，先動咗啦，動咗啦，你講啊。咁啊就嗱，呢一場咧 就芝斯大膽少少，兩隻膽，用後再決，同埋左手就擺頭嘅。係咁啊，我會拖四號嘅高地之寶，八號嘅佐治勳章，咁啊十四號呢個豐收節嗱，同埋十五號啊，大家留意只禮儀周周啊，又係另外一隻好誒好有身形，同埋佢仲有一個好處就係已經喺同場贏過同程嘅馬。 咁呢只馬佢喺前邊，如果佢嗱唔好以為啊，因為佢有身形同埋佢有步速喺前邊帶下帶下咧，佢可以喺呢場影響得好緊要噶。留意呢隻十喎，呢幾隻腳咧，芝斯都係分頭，都係希望今次揀啲分頭比較誒、呃 好少少嘅熱頭冷腳，咁睇 OK 下可唔可以幫到大家啦？好啦，咁啊到咁啊到我啦，咁我就誒、呃都係冇得傾噶啦，一定係容後再決噶啦。咁啊睇下佢睇下佢點表現啦。呢一場馬真係即係今次就叫做誒、呃即係捲土重來啦。因為上次拉倉跑唔成，咁啊但係跟住之後佢點樣又贏司馬經典，再贏呢、個。誒 誒誒朱德望咁，你已經睇到呢匹馬真係嗰個級數已經係喺呢度係 零舍超噶啦。咁但係我就會要翻隻驗跡可尋嘅，因為我始終覺得呢呢匹馬咧，真係咧又係一把尺嚟嘅，即係咧。即係我佢佢又未必贏到，但係咧佢就成日都會喺度。你見佢跑咁多次第二，你就知嘅，即係佢又點都會喺度。咁我相信呢只馬之後咧，佢都可能會去，都可能會跑呢個英國冠軍錦標啊，或者或者甚至乎可能走去美國都唔定啊。如果係就真係要問下芝師兄啊呢樣嘢。咁所以我會要翻隻驗跡可尋嘅， 即係誒配腳嘅。咁豐收節咧，我都係咁講啦，但係即係我都會揀翻佢入有三甲，但係咧。即係始終嗰、個我頭先講嗰幾個隱憂啦，即係佢要流鼻血啦，同埋咧隻馬其實雖然佢係上得好好啊，但係咧呢一次佢係第一次叫做面對一啲年長馬啦，仲要係對住啲容後再決啲，即係都叫做其實好好強，所以我唔我係唔同意話今年凱旋門嗰啲對手咧係係水準水準唔唔高嘅，即係即係即係 你見到頭先我講嗰啲好多都好硬淨，咁佢今次真係要打一場好大嘅硬仗。咁真係要好睇下李慕華誒、呃、臨場點樣去執生啦，咁同埋就係話，即係希望真係只馬平平安安，真係跑跑好翻嚟，咁就即係贏又好，入到位又好。但係呢只馬呢，我覺得就誒、呃、 都要值得拖翻一票嘅。咁另外啦，我就會揀隻冷冷地啦，都即係你又有一隻，你又有佐治勳章啊，我就冇你咁冷啦，我就要翻隻新貴啦。即係新貴呢，始終嚟講亦都係一把尺嚟嘅。即係佢誒誒，即係今年復出，其實雖然就係話佢唔係話咁唔係話咁好，但係其其實佢一其實亦係一係一場比一場誒、呃、接近嘅。咁 其實就大可以阿都拿和之大可以咧，就揾翻隻富林特訓翻嚟，而佢都唔選擇咁做啦。咁佢就準備去美國啦。咁喺喺美國嗰邊預備贏啦，晏晝係啦，咁預備贏啊，今日晏晝。係啦，咁就留翻去美國啦。咁就咁，所以就俾隻新貴咧就打即係單騎單騎上陣。咁所以我覺得呢一隻馬咧，即係又又同阿贊明樂亦都亦都都幾合拍下嘅。我覺得吓，都即係即係你睇翻佢上一次。 即係贊，即係其實贊明樂呢排佢騎啲馬都都都精神好多啦，好似嗰隻誒號令天下咁，你睇到佢真係幾識執生啊，係咪？咁所以我都覺得呢隻新貴咧係有機會咧可以可以啲三三四四都要預翻佢，所以我呢一場咧就俾四隻，就係、是、二號嘅容後再決，十號嘅驗跡可尋，十四號豐收節同埋一號嘅新貴。嗱咁另外最後一場啦，咁就係嗰場嘅嘅歌劇錦標啦。嗱誒誒，你可阿芝師兄，你你可唔可以快快手講俾大家你嘅提供係乜？你嘅心水提供係乜嘢？ 指持咧上即係上次，但係我覺得呢隻馬佢贏到最尾嘅時候咧，佢係未遇到過啲真正一級嘅對手啦。反而如果係智美容就芝師由年頭跟到年尾，對呢隻馬都 即係始終係好不減好感嘅，因為佢第一佢又係身形好好嘅一隻、嗯一隻馬，第二咧佢對住啲好似左手啊，甚至嗰隻豆瓣田園，佢又係唔係蝕好多嘅。上一次佢輸俾嗰隻豆瓣田園咧，其實佢對最尾幾步一路追住隻豆有豆瓣田園翻，但係咧安上人係又係留有兩手嘅，咁所以我覺得嗰買佢嘅穩定性咧，智美容就好啲啊，拖就拖隻素美德。智美容你驚唔驚貝洛華？講真，貝洛華 啱啱先贏啊！今日好，今日手風好順啊！係嘛貝洛華同埋呢個呢個蘇明倫啊，強烈對比一上一落嘅。所咁以咁可能佢今日用，所以可能今日用晒，我驚佢今日用晒喎啲嗰啲手風。 唔使擔心。好啦，咁啊呢場嘅誒、呃歌劇錦標咧，咁啊芝師心水咧就係一對馬啦，五號嘅智美容同埋七號嘅數美德，咁啊大熱門就數美德啦，二點九倍，而隻智美容咧就十一倍都幾好分嘅。咁啊最後啦，就同大家交代一下咧，即係講翻啲賠率俾大家聽下啦，即係凱旋門嗰場嘅賠嘅隔夜賠率啦，香港嗰邊。 咁就一號嘅新貴咧就七十一倍啦，二號嘅容後再決咧竟然唔係大熱門啊，但係都都二點四倍。三號嘅覓旺咧就九十四倍，四四號高地之母五十倍，五號以身泛濫咧就一百四十二倍，六號幻想大亨六十一倍，七號銀色海浪五十四倍，八號佐治勳章咧話而家落咗飛啦，頭先三百幾倍底嚟嘅，而家就得翻八十一倍啫。 哇！次次咁冇力。九號嘅石湖傳說咧就六十倍，十號驗跡可尋五十九倍，十一號下新村八點三倍，十二號旺德快利一百廿一倍，十三號攻心如焚七十一倍， 大熱門就係十四號嘅豐收節，而家係二點二倍，但係頭先咧曾經一度咧係一點九倍嘅啫嚇，咁而家就落冷落翻啲就二點二倍，而家大熱門。咁十五號嘅禮儀周周咧就係一百七十二倍，而十六號嘅左手咧就十三倍嘅。 咁但係你都好犀利，我一講完講一講完隻佐治勳章就成三百幾倍。唔係咁犀利啊！就有陣時就得翻三八十一步，我真係睇住啊！頭先一路講緊，一路睇住啊嘛，係啦，咁啊，所以咧，不過講翻轉頭咧，有一嗰隻誒豐收節咧，而家大部分都係情感飛嚟嘅啫。係啊啊，同埋我估計啦，嗱，因為咧日本嗰邊咧，我知道咧就都有好多人過咗去啦，咁啊， 可能日本嗰邊咧都會封禁啊，同埋值得一樣嘢要同大家講咧，因為今年啊日本中央競馬會咧就係開放咗嗰啲即係有日本馬參賽嘅海外賽事咧，就喺日本受注，咁所以咧聽日咧。所以聽日咧喺日本咧方面咧，日本嗰邊咧啲日本馬迷咧都可以投注凱旋門嘅喺誒喺喺日喺嗰啲網上嗰度投注啦。嗱咁喺節目結束之前咧，嗱咁就首先咧就多謝阿芝師兄啦，就幫我誒同、我就一齊做咗 做咗一集做做做做一集啦，就同埋誒幫我哋分析場凱旋門啦。咁喺節目結束之前咧，嗱咁啊日本中央競馬會咧就因為要慶即係咧隆重其事呢一次即係首第一場嘅接受海外投注嘅賽事咧。 咁冇喺耐之前咧，咁佢哋喺誒誒東京市嘅一個地方咧，咁就整咗揾咗個畫家咧，就畫咗一即係畫咗啲投影咧，就嗰啲特技效果咧就非常之好睇嘅。咁同埋咧呢段嘅對白咧，就如果冇聽錯，你應該係法文旁述咧，就俾翻啲法國人聽嘅。咁所以咧喺喺節目結束之前咧，就俾段睇下呢個畫家咧點樣畫隻豐收節，畫到咁栩栩如生。咁我哋咧就要就俾大家欣賞。咁咧。 今集嘅時間咧就真係過晒鐘啦，過得好交關啦，真係。咁就我哋要到下個禮拜嘅馬場 USB 咧，就再同大家見面啦。咁下個禮拜咧，阿啦啦就翻嚟噶啦。咁我哋就下個禮拜再見，拜拜。 Dans ce jour, les fans de course de cheval et les spectateurs sont venus pour regarder un spectacle de Yuki Nishimoto, l'artiste qui est connu au monde avec un mouche visible et mystérieuse.